Sifat berikutnya yaitu firman Allah Jalla wa Ala والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu hamba-hamba Allah yang mewujudkan al-ubudiyah yang mewujudkan penghambaan dalam kehidupannya mereka adalah orang-orang yang idza anfaqu yang jika mereka itu berinfak Mengeluarkan nafkah, Lam yusrifu Mereka tidak Bersikap boros Walam yaktur Dan sebaliknya Mereka juga tidak kikir Namun wakana baina dhalika qawaman Namun bersikap pertengahan diantara Kedua hal tersebut Ini diantara sifat ibadah Rahman. Itu mereka adalah orang-orang yang tatkala mereka mengeluarkan hartanya dalam nafakah, dalam jalan-jalan kebaikan. Mereka bukanlah orang yang berlebih-lebihan, namun di sisi lain mereka juga bukan orang yang kikir. Itu mereka juga tidak mengeluarkan harta mereka membelanjakannya melebihi dari kebutuhan di selain mereka juga tidak menelantarkan keluarganya Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala dalam tafsirnya <clears throat> tafsir Ibn Kathir beliau Rahimahullah mengatakan tentang ayat ini Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawaman أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهلهم فيقصرون في حقهم فلا يقفونهم بل عدلا خيارا وخير, وخير الأمور أوسطها معنى ليسوا bimbadzirin Maknanya bahawa mereka bukan orang yang mubazir. Tatkala mereka mempergunakan hartanya dalam infak, ya mereka bukanlah orang yang mubazir dalam infak mereka, dalam nafkah yang mereka keluarkan. Sehingga mereka mempergunakannya lebih dari kebutuhan. Demikian pula di sisi lain mereka bukanlah orang yang kikir terhadap keluarga mereka. Sehingga mereka pun akhirnya kurang dalam menunaikan hak keluarganya. Sehingga tidak cukup. Bahkan mereka bersikap pertengahan. Wa khairu al-umuri awsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah yang bersikap pertengahan. Ini sifat ibadah rahman. Sebab mereka tahu bahawa harta mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka tidak bersikap berlebihan di sisi lain, mereka juga tidak bersikap kikir. Karena itulah Tatkala Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam sakitnya tatkala haji wada dikunjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingin mensedekahkan dua per dari hartanya. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Innahu qad bi min waj'in إنه قد بلغ بي من وجع ما ترى وأنا ذو مال ولم يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت والثلث قال الثلث والثلث كثير وفي رواية كبيرة وإنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس له واي رسول الله Sesungguhnya aku telah timpa penyakit Sebagaimana yang kau lihat Sementara saya adalah orang yang memiliki harta yang sangat banyak Dan tidak ada seorang pun ahli warisku Kecuali seorang putriku Seorang anak perempuanku Maka Bolehkah saya Menyedekahkan Dua per dari hartaku Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Saya berkata bagaimana kalau setengah wahai Rasulullah. Nabi mengatakan tidak. Lantas bagaimana kalau sepertiga. Maka Nabi SAW mengatakan sepertiga boleh. Itu pun sepertiga banyak. Karena jika engkau, jika engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan yang takafafun nas itu yas'aluna nasa biakufihim seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukup, berkuc, berkecukupan khairun itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada manusia sampai akhir hadis jadi Nabi saw menuntunkan kepada para sahabat ini untuk kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk menjauhi dua sifat yang bertentangan dalam al-infaq dalam as-sadaqah yaitu menjauhi sifat sikap boros al-israf dan juga menjauhi sifat kikir Jadi bersikap pertengahan. Dan sebaik-baik perkara adalah yang bersikap pertengahan. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Farrukh dari Qatadah dari Mutarrif bin Abdullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Mutarrif bin Abdullah rahimahullah mengatakan khairu hadhil umur awsatuha wal hasanatu baina sayyi'ataini. فقلت لقتادة ما الحسنة بين السيئتين فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا dari Kabin Farrukh dari Qatadah dari Mutarrif bin Abdullah beliau mengatakan sebaik-baik perkara sebaik-baik urusan adalah yang bersifat pertengahan. Wal hasanah dan kebaikan itu terletak di antara dua kejelekan. Kebaikan terletak di antara dua kejelekan. Fakultul Qatadah Maka saya berkata kepada Qatadah yang maksudnya Kabin Farukh berkata bertanya kepada Qatadah Mal hasanatu baina sayyi'atin. Apa yang dimaksud dengan sebuah kebaikan yang berada di antara dua kejelekan? Faqal maka beliau mengatakan yang membaca ayat walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Itu orang-orang yang mereka berinfak, mengeluarkan nafkah, maka mereka tidak bersikap boros, dan selain mereka juga tidak kikir. Namun wakana baina dzalika qawaman. Namun bersikap pertengahan diantara kedua hal tersebut. Ini diantara sifat ibadah Rahman. Dan demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bersikap pertengahan. Karena Islam sendiri bersikap Pertengahan dia adalah agama yang bersifat pertengahan. Berada di tengah-tengah baina ghuluil yahudi wa jafa'in nasara. Islam bersikap pertengahan di antara sikap ekstrimnya orang-orang Yahudi dan di antara sikap jafanya bergampangannya orang-orang Nasara. Pada babun nifas wal haid. Pada babul haid contohnya. Orang-orang Yahudi berlebihan, ekstrim dalam masalah al-haid. Sehingga mereka mengharamkan diri mereka untuk berkumpul bersama dengan wanita-wanita mereka yang mengalami haid. Jangankan bercampur antara suami istri, sekedar berkumpul bersama. Sehingga apabila ada di antara wanita mereka yang terkena haid, dia diberikan ruangan tersendiri tinggal di situ selama haid. Ulul Yahud di sisi lain Jafaun Nasara sikap bergampangannya orang-orang Nasara. Haid tidak haid tidak ada bedanya. Maka Islam bersikap wasat, bersikap pertengahan, nah, memberikan tuntunan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh terkait dengan wanita yang, yang haid. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala yasaluna kanil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tataharna fa'tuna min haitsu amarakum Allah dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid tentang wanita yang haid katakanlah sungai haid itu adalah kotoran maka jauhilah wanita dalam kondisi haid dan janganlah kalian mendekati mereka itu. Jangan kalian menggauli mereka melakukan hubungan suami istri sampai mereka suci. Faida atau taharna ya. Maka jika mereka sudah mandi, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Dan Nabi SAW berkata, "If kulla shayin illa nikah, isna'u kulla shayin illa nikah. Lakukan segala sesuatu kecuali an nikah. Itu kecuali melakukan hubungan suami istri. Jadi bersikap pertengahan. Karena itulah Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran. Itu contoh ya. Masih banyak contoh yang lain. Dari sikap wasatnya Islam, wasatnya Islam. Baina guluwil Yahudi wa jafain Nasara. Karena itulah Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Litakunu syuhada'a ala nas. Wa ikuna rasul alikum syahidan. Demikianlah kami jadikan kalian. Kalian sebagai ummatan wasatan sebagai umat yang pertengahan litakunu syuhada'a 'alan nas agar kalian menjadi saksi atas manusia wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan dan rasul itu sebagai saksi atas kalian Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya Beliau berkata tentang ayat ini Wa ara anna Allah ta'ala anna Allah ta'ala dzikruhum innama wasafahum bi annahum wasat litawassutihim fid din falahum ahlu guluwin fihi guluwan nasara alladziina qalu bi tarahum wa qailuhum fi isa ma qalu fihi walahum ahlu taksir ولهم أهل التقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به ولكنهم أهل توسط واعتدال ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها kata الإمام Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Dan saya melihat bahasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi penyebutannya mensifati mereka yaitu umat Islam Bahawa mereka adalah umat yang bersif umat yang pertengahan li tawassutihim fiddin karena sikap pertengahan mereka dalam agama sikap pertengahan mereka dalam agama maka mereka bukanlah orang yang gulu dalam agama sebagaimana gulunya orang-orang Nasara yang mereka bersikap gulu bersikap ekstrim dalam tarahub dalam kerahiban mereka sehingga siapa sehingga mereka berkeyakinan siapa yang ingin ta'amuk fil ibadah siapa yang ingin bersungguh-sungguh menjadi orang yang beribadah maka dia tidak boleh menikah dan juga <clears throat> para pemimpin mereka terkait dengan Isa apa yang mereka katakan tentang Isa alaihissalam ya, tatkala mereka mengatakan Isa sebagai ibnullah sebagai sebagai anak Allah Subhanahu wa taala demikian pula umat Islam bukanlah ahlu taksir bukanlah umat yang bersikap bergampangan dan meremehkan sebagaimana taksir al-Yahud sebagaimana bersikap bergampangannya meremehkan orang-orang Yahudi yang mereka itu merubah kitab Allah dan membunuh para nabi mereka serta mereka berdusta atas rob mereka dan mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam mereka tidak gulu Sebagaimana gulunya orang-orang An-Nasara Terkait dengan Isa Salam, Dan tidak bersifat taksir Terkait dengan para Ambiya Namun Mereka adalah Ahlu wa Wa'tidalin fih mereka adalah umat yang bersikap pertengahan dalam beragama. Dan Allah mensifati mereka dengan sifat tersebut. Sebab perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersikap pertengahan. Karena itulah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada Muadz bin Jabal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Inna kasata'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'u ma tad'uhum ilayhi syahadatu la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Maka yang paling pertama kali engkau dakwakan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah afturda 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah mentaati engkau pada perkara tersebut, maka kabarkan kepada mereka. Ya, ajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat lima waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati engkau dalam perkara tersebut, fakhbirhum anna Allah afturda 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim wa iyyaka wa karaa'im amwalihim ila akhir al hadits. Nah, ha, tatkala Nabi SAW memerintahkan ya, untuk mengambil zakat dari mereka. Ya, kalau mereka sudah mentati engkau dalam perkara tersebut, maka kabarkan, ajarkan kepada mereka. Bahawa Allah mewajibkan bagi mereka sadaqah, itu zakat yang diambil dari orang-orang kayanya mereka. Dan diberikan kepada orang-orang miskinnya mereka. Setelah itu, Nabi SAW mengingatkan, Wa iyaka wa karaim amwalihim. Dan hati-hati engkau dari kemuliaan harta-harta mereka. Yaitu maksudnya dari hati-hati engkau dari mengambil harta-harta mereka yang paling berharga. Tatkala mengambil zakat. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan menyebutkan beberapa faedah yang saya dapatkan dari hadis ini. Di antaranya kata beliau wa fihi yahrumu 'ala sa'i akhdhu kara'imil mal fi ada'i zakati bal ya'khudhul wasat wa yahrumu 'ala rabbil mali ikhraju syarril mal. Ada antara faedahnya diharamkan bagi petugas zakat untuk mengambil harta yang paling berharga tatkala menunaikan zakat. Tidak boleh mengambil harta yang paling berharga. Misalkan zakat ternak, ya mengambil seekor pertengahan. Jangan yang ngotot ambil induknya atau mengambil pejantannya. Sebab itu adalah karaim al Bahkan hendaknya dia ambil yang bersikap pertengahan. Di sisi lain, wa ya'rumu 'ala rabbil mal ikhraju syarril mal. Di sisi lain diharamkan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan harta yang paling jelek. Namun ada dia bersikap pertengahan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Dalam fatwa Nur al-Dar dalam fatwa Nur al-Dar dalam fatwa Nur al-Dar pada kaset nomor 226 Ketika beliau ditanya Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ditanya mal muradu bitawassut fid din awil wasatiyah Apakah yang dimaksud dengan pertengahan dalam agama. Apa yang dimaksud dengan pertengahan dalam agama? Fajabah rahimahullah. Maka beliau rahimahullah menjawab. At-tawassutu fid din awil wasatiyah ayakun al insanu bain al ghali wal jafi wahada yadkhulu fi fi wahada yadkhulu fil umuril ilmiyah al aqdiyah al-amur al amaliyah al ta'budiyah bersikap pertengahan dalam agama adalah seseorang berada di, di pertengahan antara al ghali wal jafi antara bersikap ekstrim dan bersikap bergampangan. Nah, ha, dan, ya, dan ini masuk dalam perkara-perkara al-ilmiah al-aqadiyah. Sikap pertengahan ini masuk dalam perkara etikot, perkara akidah, maupun dalam perkara al-amaliyah ta'budiyah. Maupun dalam perkara ibadah, perkara amalan. Fa masalan فمثلا في الأمور العقدية انقسم الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط طرف غلى في التنزيح فنفى عن الله ما سمى ووصف به نفسه وقسم غلى في الإثبات فأثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات لكن باعتقاد المماثلة وقسم وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات لكن بدون اعتقاد المماثلة بل, بل بالاعتقاد المخالفة وأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته Contohnya dalam perkara akidah Manusia terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga pembagian. Jadi dua sisi yang saling bertentangan dan satu sisi yang bersikap pertengahan. satu sisi bersikap ekstrim dalam tanzih, bersikap ekstrim dalam mensucikan Allah. Ya, dia ingin mensucikan Allah, tapi ekstrim. Sehingga apa? Fana fa'anillah masamma wa wasafa bihi nafsah. Sehingga dia pun menafikan semua yang Allah namakan dan sifatkan untuk dirinya sendiri. Kelompok yang kedua, di sisi yang berseberangan, ghalabil isbat. Bersikap ekstrim dalam menetapkan. Sehingga dia menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah akan tetapi berkeyakinan bahwa nama dan sifat Allah serupa dengan makhluknya. Jadi ada satu gulu dan satu jafa. Ah, dan satu kelompok yang bersikap pertengahan. Dia menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri berupa nama-nama dan sifat Allah tapi tidak meyakini nama dan sifat Allah sama dengan makhluk bahkan meyakini berbeda dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang bisa serupa dengan Allah dari kalangan makhluknya Hada fil aqidah. Ini dalam bab aqidah. Kedalika aydan fil a'mal al badaniyah. Demikian pula pada amalan badan. Demikian pula pada amalan badan. Minan nas man yaglu. Di antara manusia ada yang gulu. Fayazid. Wa ala nafsi. Sehingga dia melebihkan dan memberatkan dirinya. Dirinya dalam beribadah. Paminan nas mayatahawan. Di antara manusia ada yang bersikap, ada yang bersikap yatahawun, meremehkan, berkampangan. Sehingga wa yufarritu, sehingga dia bersikap tafrid. Bersikap meremehkan fayadhi'u syai'an katsiran fayudhi'u syai'an katsiran sehingga dia pun melalaikan banyak kebaikan wa khairul umur alwasat dan sebaik-baik perkara ada yang bersikap pertengahan wal walwasat adzabit fihi ma ja'at bihi syariah fa huwa wasatun wa ma khalafa syariah falaysa biwasatin bal huwa ma'il ma imma lil ifrat wa imma ila al ifrati wa imma ila tafrid dan al wasat bersikap pertengahan dobitnya batasannya adalah apa yang datang keterangan syariat tentangnya yang syariat menyebutkan tentang hal tersebut maka itulah wasat itulah yang bersikap pertengahan hmm wa ma khalafa syariah adapun yang menyelisih syariat falaisa wasatin itu bukan bersikap pertengahan bal huwa mail bahkan dia condong miring miringnya imma ila imma lil miringnya bisa kepada sikap ekstrim berlebihan wa imma ila tafriq dan bisa juga kepada bersikap tafrid bergampangan dan meremehkan وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية خمسة أصول بين فيها رحمه الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة فيا حبذا لو أن السائل رجع إليه لما فيه من الفائدة kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya al-aqidah al-wasitiyah lima pokok yang beliau jelaskan di dalamnya bahawa ahlu sunnah bersikap pertengahan di antara kelompok-kelompok bid'ah. Duhai seandainya si penanya mau rujuk eh, melihat kepada kitab tersebut disebabkan apa yang ada di dalamnya berupa faedah. Taib. Fatwa Nur al-Dar oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kasid 226 sisi B ini gambaran penjelasan dari Syekh Al-Uthaymin bagaimana bersikap pertengahan dalam agama Allah ta'ala alamu bisawab Kemudian Sifat ibadir rahman selanjutnya Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima sifat yang selanjutnya dalam kelanjutan ayat tersebut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. Jadi hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah kepada sembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan cara yang hak wala yaznun dan tidak berzina. Baik. Ini diantara sifat dari ibadah Rahman. Mereka menjauhi tiga dosa besar. Asyirku billah, wa qatlun nafs, wa zina. Adapun tentang kesyirikan, maruf. Dia adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak akan mengampuni orang yang mati di atasnya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi Aljannah, wa ma'wahu an wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan baginya syurga. Tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah sebab kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar sebagaimana ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya ya bun ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim Wahai anakku janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah Sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Ini kesyirikan telah datang ancaman yang sangat banyak dalam Al-Quran. Yang mana siapa yang mati di dalam di atasnya dalam kira tidak bertobat maka dia kekal dalam api neraka waliyazubillah. Kemudian yang kedua membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan ini adalah dosa yang sangat kecil. Jangankan membunuh Menyakiti orang-orang yang beriman saya tidak boleh Allah Jalla wa Ala berfirman walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan wanita bukan karena kesalahan yang mereka kerjakan maka orang tersebut telah menanggung kedustaan dan dosa yang sangat besar telah menanggung kedustaan dan dosa yang sangat nyata karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam Sahihul Jami' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la zawalu dunya ahwanu ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Membunuh seorang mukmin tanpa hak. Adapun zina, dia adalah perbuatan yang keji. Perbuatan yang merusak individu dan masyarakat. Oleh telah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua sebab-sebab, semua sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram tanpa ditemani mahramnya. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mengumbar pandangan dan memerintahkan kepada setiap laki-laki dan wanita yang beriman untuk menundukkan pandangannya wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum katakanlah pada laki-laki yang beriman hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kemuliaan-kemuliaan mereka kemudian di kelanjutan ayatnya wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman Daya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka dan ditambah ditambah perintah untuk berhijab ditambah perintah untuk berhijab wala yubdina zinatahunna dan jangan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka ya, kecuali kalau disebutkan kelanjutan ayatnya dari mahrumiahnya. Semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sebab zina adalah merupakan dosa yang sangat keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-silsilah as-sahihah beliau mengatakan idza zana ar-rajulu kharaja minhu al-iman wa kana alaihi kadzullah fa idzan qata'a raja'a ilaihi iman jika seorang itu berzina waliyazbillah nasallallahu salamat al jika seorang itu berzina maka keimanan keluar dari dia dan keimanan itu tinggal di atasnya seperti naungan fa idzan qata'a maka kalau zinanya sudah selesai raja ilaihi iman raja ilaihi iman maka iman pun kembali kepadanya bahkan keimanan enggan dengan perbuatan zina seorang wali azubillah. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Menyebutkan dalam kitab beliau Al-Fawaid Tiga hal ini sebagai usulul ma'asi Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Usulul ma'asi kulliha صغارها وكبارها ثلاثة تعلق القلب بغير الله وطاعة القوة الغضبية والقوة الشهوانية Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Fawaid, usulul ma'asi. Pokok-pokok kemaksiatan itu ada tiga. Pokok-pokok kemaksiatan seluruhnya. Baik yang besar maupun yang kecil itu ada tiga. Yang pertama. Ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Kemudian yang kedua. Wa ta'atul quwatil ghadabiyah. Wal quwatil syahwaniyah. Yang kedua mentaati kekuatan rasa marah dan yang ketiga mentaati kekuatan syahwat. Wa syirku, wal qatlu waz zina. Yaitu kesyirikan wa syirku wal qatlu wal fawahish. Yaitu kesyirikan membunuh dan al-fawahish dan perbuatan keji. Yang mana puncaknya adalah perbuatan zina waliyadzibillah. Dan kata beliau al-imam Ibn al-Qaim al-Jawziyah rahimahullah. Dan sungguh Allah telah mengumpulkan tiga perkara ini dalam ayatnya. Ayat yang kita baca. Walladzina la yadu'una ma'allahi lahan akhar ila akhiril ayah. Menunjukkan tiga hal ini merupakan usulul ma'asih. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim bahwasanya dosa ini yajurru ba'daha ila ba'din pokok kemaksiatan ini sebagiannya itu akan menyeret dan mengajak kepada sebagian yang lainnya yaitu tatkala seorang itu terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan maka dosa kesyirikan itu akan menarik dan menyeret dia untuk terjatuh ke dalam membunuh dan melakukan perzinahan dan demikian pula yang lainnya Wallahu ta'ala alamu bisawab Ini sifat ibadi Rahman yang kelima. Kemudian yang keenam dalam kelanjutan ayat Allah berfirman walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama dan orang dan hamba-hamba Allah Rahman itu adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan azur akan diterangkan nanti dan jika mereka melewati al-lagu melewati kesia-siaan marru kiraman mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan maka ini antara sifat dari ibadah Rahman mereka adalah orang-orang yang la yashadu nazur. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan azur. Tapi yang dimaksud dengan azur di sini adalah al-batil. Yang dimaksud adalah al-batil. Sebagaimana ucapan al-hafidh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya dalam Jamil Bayan. Tapi setelah beliau menyebutkan ucapan para salaf tentang ayat ini beliau mengatakan fa'awwal al-aqwal bisawab fi ta'wilihi an yuqal walladzina la yashhaduna shay'an min al-batil la syirkan wala gina'an wala kadziban wala ghairahu wa kullu ma lazimahu ismu zur لأن الله عما لأن الله عما في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور Pendapat yang paling utama yang paling dekat dengan kebenaran dalam takwil ayat ini adalah dikatakan walladzina la yashhaduna syai'an minal batil. Jadi la yashhaduna zur maknanya adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan sedikit pun dari kebatilan. La syirkan tidak kesyirikan wala ginaan tidak pula nyanyian musik wala kadiban tidak pula dusta wala ghairahu dan tidak pula selainnya jadi alih-alih melakukan mempersaksikan saja mereka enggan ya, jangankan melakukan mempersaksikan mereka enggan jadi mereka adalah orang yang tidak ingin mempersaksikan sesuatu dari kebatilan kesyirikan, musik, dusta dan yang lainnya. Dan semua yang diharuskan oleh nama az Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan umum dalam sifatan Allah terhadap sifat ibadur rahman. Bahawa mereka adalah orang-orang la yashadun Az-Zur. Ini sifat ibadur rahman. Jadi semua yang terkait dengan dosa dan maksiat mereka enggan untuk menyaksikannya. Termasuk dalam hal ini bermujalasah dengan ahlul batil, bermajlis dengan ahlul bid, ahlul bidah. Mereka enggan. Mereka hanya mau bermajlis dengan orang-orang yang baik. Sebab itulah yang Allah perintahkan kepada mereka. sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna yuriduna wajha wa la tad'u 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya dan sabarkanlah dirimu untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rob mereka di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka, karena semata-mata engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aqfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami dari mengingat kami wattaba hawahu dan yang mengikuti hawa nafsunya wa kana amruhu furta dan adalah urusannya itu cerai-cerai Allah perintahkan kita untuk bersabar dengan mereka dengan orang-orang yang baik sehingga tatkala kita bersama dengan mereka kita tidaklah menyaksikan kecuali hal-hal yang baik dan kita tidak akan mendapatkan kecelahan yang bersifat kebaikan. Adapun tatkala kita mujalasa dengan ahlul batil, ahlul bagi, ahlul ma'asi, ahlul bid'a wal hawa, maka kita akan dapatkan adalah kejelekan. Dan kita juga terkena imbas dari kejelekan. Kan telah diantara prinsip salaf, diantara prinsip ahli sunnah, itu mereka adalah orang-orang yang menjauhid majlisnya ahlul batin. Tapi ini sifat yang kedam dari sifat ibadah rahman. Segera cukup insyaAllah. Afan tidak bisa diselesaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikannya di waktu mendatang. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada yang salah maka datangnya dari kami dan dari syaitan. Saya bersifar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga sekalian pamit kepada ikhwan sekalian Azza wa Azzaillahu ayyakum eh, InsyaAllah malam ini Kami rombongan akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Makassar Allah ta'ala misal. Subhanallah, alhamdulillah, asyadu la ilaha anta, astaghfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh